čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pazimo, kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice dok su vrata bila zatvorena gde se bejaku učenici njegovi sakupili zbog straha od judeja. Dođe Isus i stade na sredinu i reče im mir vam. I ovo rekavši pokaza im ruke i rebra svoja. Tada se učenici obradovaše, videvši gospoda, a Isus im reče opet, mir vam. Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunu i reče im, primite duha svetoga kojima oprostite grehe, opraštaju im se, i kojima zadržite zadržani su braćo i sestre, teško je čoveku obremenjenom gresima i strastima, čoveku nečistom, da govori o Bogu jedinome čistom, jedinome bestrasnome. I govorili su oci i ponavljaju to stalno kroz istoriju crkve, da nije bezbedno neočišćen govoriti o Bogu. Nije bezbedno ni strasnome i neočišćenome slušati reč o Bogu. I da u svemu, pa i u bogoslovlju, treba imati meru, da ne bismo mesto koristi zadobili štetu. No uzdajući se u silu praznika koga praznujemo, u silu duha svetoga koja nas je evo sabrala ovde u crkvi Hristovoj, da jednim ustima i jednim duhom proslavljamo Boga Tvorca, Boga u Trojici, da proslavljamo Duhom Svetim. I sam praznik, pozivajući nas na to, da počnemo besedu o Bogu. Pa tajnovidac i apostol ljubavi, sveti Jovan Bogoslov, zapisao je u evanđelju tu znamenitu rečenicu na kojoj počiva sva naša vera, sva naša pobožnost. Početak njenje Boga nikad niko nije video. I kad bi tu bila tačka, kako i oci naši govoriše, tu bi se završilo sve naše bogopoznanje, svaka naša reč o Bogu tu bi nestala. Nemogući ništa reći o onome koga nikad niko video nije. Ali sveti Jovan nadahnut duhom svetim posvećen tajnu Božju, ne završava ovde svoju misao, već stavlja zarez i nastavlja, ali jedinorodni sin njegov, on ga objavi. I upravo tu, kroz Sina Božjeg, kroz drugo lice Svete Trojice, Tu je izvor svog našeg bogopoznanja, svog našeg bogopoštovanja, jer bez poznanja nema ni poštovanja. I sve naše bogopoznanje upravo biva duhom svetim, jer bez duha svetoga niti možemo živeti, niti bilo šta znati, niti bilo koga voleti, niti poštovati, a tim pre, tim više nepostižnog, nedokučivog Boga. A Bog naš zapravo je Bog Trojica, Otac, Sin, Sveti Duh. Mirovljeni episkop naš Atanasije često je navodio događaj svog života, da mu se sinod obratio da blagoslovi knjigu jednog našeg bogoslova pod nazivom Tri najveće istine pravoslavlja, Bog, besmrtnost duše i zagrobni život. Na izgled sve je legalno. No, vladika naš, koji gleda stvari kroz dubinu, nije blagoslovio ovu knjigu, čak ju nije ni smatrao za pravoslavnu. Jer upravo Bog, besmrtnost duše i zagrobni život nisu stvari koje su karakteristične za pravoslavlje, u nekog Boga veruju i muslimani, i budisti, i sve ostale sekte i jeresi, takođe i u zagrobni život, na neki svoj način, na besmrtnost, i u besmrtnost duše. A mi zapravo verujemo u Boga Trojicu, u Oca, Sina i Svetoga Duha, kako reko smo, trojicu nerazdeljivu i neslivenu. I ne u besmrtnost duše, nego u besmrtnost i tela i duše nakon vaskrsenja i sveopšteg suda. To je ono što čekamo, to je ono čemu se nadamo. I ne u nekakav zagrobni život, već u život u Hristu sa svima svetima, Carstvu nebeskom. I to što je ovaj bogoslov napisao, jako na prvi pogled ima sličnosti sa našom verom, ipak je tako nepotpuno i tako daleko, da vera u to samo ne može privući blagodat Svetoga Duha, samim tim ni život poveri, a još manje spasenje. A mi, dakle, imamo Boga, Boga Oca, javljenoga kroz Sina jedinorodnog, reč Božju, ovaploćenu, nedokučivo našoj misli, nedostupno našoj reči. Mi tražimo neke sličnosti, neke paralele u ovome stvorenome svetu, kako bismo sebi jasnije predstavili to jedinstvo Svete Trojice. Pa su tako oci govorili da je jedinstvo Svete Trojice slično izvoru, vrelu i reci koja iz tog izvora kroz vrelo teče, da u stvari izvor predstavlja oca, vrelo koje teče iz izvora, koje mi vidimo kao mlaz vode, predstavlja sina, a duh sveti tok reke, budući da duh sveti kroz istoriju dela, kroz verne u crkvi. Takođe su predstavljali paralelu sa suncem, njegovom toplotom i sunčevim zrakom, predstavljajući oca kao sunce, zrak sunčev koji mi vidimo, koji do nas dolazi, predstavlja sina, Boga koji nam se javio, a sunčeva toplota Duha Svetog, koga mi ne vidimo, ali njegova dejstva osjećamo. Presveta Trojica, Bog prevečnosti i Sin koji se rađa od Oca i Duh Sveti koji ishodi od Oca, ali ipak sva Trojica ne da je jedno postojalo pre drugog, već tri ličnosti u večnosti. Mi ljudi živimo u vremenu, krećemo se u prostoru, a i prostor i vreme stvorio je Bog kroz Sina svoga, Duhom Svetim. A vreme, kako je to često ponavljao naš blaženopočivši patrijar Pavle, sastoji se od prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. A prošlost, to je ono što je prošlo, ostalo za nama, nešto što više ne može da se vrati, što postoji samo kroz naše sećanje. Budućnost je ono što još nije došlo, ono što još nije privedeno u postojanje, mada postoji u umu Božjem. A ono što je naše bivstvovanje jeste sadašnjost, a sadašnjost jeste jedan bezgranično mali, nemerljivo mali trenutak prelaza budućnosti u prošlost. I to predstavlja sav naš život. A život u Bogu je van vremen i to je večna sadašnjost. Život bez promene. Suštinu Božju ne možemo znati, ali Bog nam se otkrio kroz Sina svog, kroz Evanđelje i kroz sveto predanje. Bog u Trojici, I nikad nije Bog bio sam, bez sina i bez duha, kako je to tvrdio Arije, kako i danas tvrde poklonici Allaha, da je Bog večiti samac, pre vremena sam, bez ljubavi. A trojica upravo jeste zajednica ljubavi, zajednica jedne volje, jedne sile, čime i nas poziva, nas verne, koji se i krstismo upravo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da uvek čuvamo među sobom zajednicu ljubavi, zajednicu uzajamnog poštovanja, i pozivajući nas Bog da ispunjavamo volju njegovu, time u stvari i volje nas sviju postaju saglasne sa voljom Božjom i mi svi verni počinjemo da imamo jednu volju i ispunjavajući se duhom svetim počinjemo da živimo jednim duhom. Do duše, strasti koje žive u nama razdeljuju nas, razdeljuju i sile naše duše, razdeljuju i nas jedne od drugih i razdeljuju nas od Boga, ne dopuštajući nas nam da ga slavimo kako to i dolikuje. Strasti koje nas stalno privezuju za zemlju strasti koje od nas traže da se poklonimo idolima ovoga sveta, da tražimo ono što je prolazno, ono što je propadljivo, strasti koje traže da uvek udovoljavamo prvo samome sebi, a tek onda bližnjima svojima One su te koje su glavna prepreka na putu između nas i Boga. Ali one mogu biti i most ka Bogu, ukoliko ih samo poznamo i time se smirimo, priznajući sebi da smo ispunjeni njima, da smo daleko od Boga, smo opšte nedostojni zvanja hrišćana i pritom se nikako ne predajući očajanju, već jako poznajući svoje grehe, svoju ništavnost, uvek prizivajmo Boga, Boga čija je volja upravo da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine i molimo ga da nam pomogne da ostanemo na putu, da ponesemo svoj krst koji uzesmo svetim krštenjem, da sva stradanja podnesemo, pevajući u srcu svome Svetoj Trojici, Ocu, Sinu, Svetome Duhu, slaveći je kroz za sve vreme, kroz za svu večnost. Amin. Bože daj.